يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Enyi mitume, kuleni vyakula vizuri na tendeni mema. Hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون na kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi basi nicheni mimi fataqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hizbin bima ladayhim farihun Lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali Ila kundi likifurahia kwa walionayo. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin, basi waache katika ghafla yao kwa muda. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, je, wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ndiyo tunawahimizia kheri lakini wenyewe hawatambui إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao mlezi wananyenyekea walladhina hum biayati rabbihim yu'minun na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini walladhina hum bi rabbihim la yushrikun na wale ambao Mola wao mlezi hawamshirikishi walladhina yu'tuna ma آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao mlezi ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun basi wote hao ndio wanaokimbilia katika mambo ya kheri na ndio watakaotangulia kuyafikia. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yudhlamun, na hatuilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake, na tunacho kitabu kisemacho kweli nao hawatadhulumiwa bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun lakini nyoyo zao zimeghafilika na hayo na wanavyo vitendo vinginevyo wanavyovifanya hatta idha akhadhna mutrafihim bil'adhabi idha hum yaj'arun hata tutakapowatia katika adhabu wale waliodekezwa kwa starehe kati yao hapo ndipo watakapoyayatika la taj'arul yawma innakum min inna la tunsarun msiyatike leo hakika nyinyi hamtanusurika nasi qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu. Mustakbirina bihi samiran tahjurun, na huku mkitakabar na usiku mkiizungumza kwa dharau. Afalam yadabbaru alqawla am jaahum ma lam yati abaahum alawwalin, je hakuifikiri kauli au yamewajia yasiyowafikia baba zao wa zamani am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun au hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkataa am yaquluna bihi jinnah bal jaa'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun يعلمون أو نسمع نوازيم بالي أمي وجيا كحكي نوينجي واو ونيشوكي حكي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Alau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Bali tumewaletea ukumbusho wao nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin, au unawaomba ujira, lakini ujira wa Mola wako mlezi ni bora na yeye ndiye mbora wa wanaoruzuku. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyooka. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun, na hakika wale wasioiamini akhera wanajitenga na njia hiyo. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Nalau tungeliwarehemu na tukaondolea shida walionayo bila shaka wangeliendelea katika upotofu wao vile vile wakitangatanga walaqad akhadhnahum bil'adhabi famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un na hakika tuliwatia adhabu kali lakini hawakuelekea kwa Mola wao mlezi wala hawakunyenyekea hatta idha fatahna alaihim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mubalisun mpaka tulipowafungulia mlango wa adhabu kali hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tumewaambia mitume wafikishie watu wao kuleni vyakula vya kila namna vya halali na vizuri. Na stareheni na ishukuruni neema yangu kwa vitendo vyema. Hakika mimi ni mjuzi wa miatendayo na nitakulipeni kwayo. Na tukawaambia wafikishie watu wao, hakika hii dini niliyokutumieni mwifikishe ni dini moja kwa mitarafu ya imani na misingi ya sharia. Na hakika nyinyi ni umma mmoja katika vizazi vyote. Miongoni mwao wapo walioongoka na wapo waliopotoka. Na mimi ndiye mwana wenu mlezi niliyekuamrisheni mwifuate basi yogopeni adhabu yangu upindi mkiasi. Lakini watu walilikatakata hili jambo la dini yao, wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka ambao wakafuata matamanio yao. Wakafarikiana kwa sababu hiyo, wakawa makundi mbali mbali yenye kufanyiana uadui. Kila kikundi kinafurahi kwa walionayo kwa kudhania kuwa wao tu ndio waliosibu. Basi ewe Muhammad waachilie mbali makafiri na ujinga wao na kukafilika kwao maadamu wewe umekwisha wanasihi mpaka Mwenyezi Mungu awahukumia adhabu baadaye. Hivyo hawa maasi wanadhania kwamba pale sisi tunapowaacha ukistarehe na mali na watoto tuliowapa, ndiyo basi sisi tumekuwa radhi nao na kheri zikawamiminikia mbio mbio na kwa wingi. Hao ni kama wanyama, hawatambui kwa kuwa hawazitumia akili zao. Mimi si radhi nao na hizi neema ni kuwapururia tu kuwa muda. Hakika wale ambao humhofu Mwenyezi Mungu na humogopa na zimejaa ndani yao hofu ya mwenyewe Subhanahu na wale ambao wanaziamini ishara za Mola wao mlezi ziliomo ulimwenguni na zinazosomwa katika kitabu kilichoteremshwa na wale ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na yoyote na wale ambao wanatoa katika vile anavyoruzuku Mwenyezi Mungu na wanafanya amali yao na hali wao na hofu wasifanye taksiri kwa sababu bila shaka wao ni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kufufuliwa na watahesabiwa hao wote ukimbilia na amali zao kuendea kupata kheri na wao ni wenye kuwatangulia wengineo katika kupata huko na sisi hatumlazimishi mtu yoyote ila kwa niloliweza kulifanya kwa sababu limo ndani ya makdara yake. Na kila amali katika amali za waja zimesajiliwa kwetu katika kitabu na tutawapa habari zake kama zilivyo. Na wao hawatadhulumiwa kwa kuongezewa adhabu wala kupunguziwa thawabu. Lakini makafiri kwa sababu ya inadi yao na chuki zao ni wenye kughafilika na kufanya khairi na kujikalifu kufanya liwezekanalo na kwamba kuna hisabu ya kuchungua kila kitu. Na mbali na hayo, bado wanavyo vitendo vingine viovu wanavyolumu navyo. Na sisi tunapowapatiliza adhabu matajiri wenye kudeka katika starehe zao, kupiga makelele na wakayayatika kuomba msaada. Basi tunawaambia, msiyayatike wala msiombe msaada hivi sasa, hamtatoka ndani ya adhabu yangu wala kuyatika kwenu hakufai kitu. Hamna udhuru kwani aya zangu zenye kuteremshwa kwa wahi kuwa mkisomewa nanyi mkizipuuza kwa mapuuza yenye kugeuza hali zenu na wala hamkuzisadiki wala hamkuzifuata kwa vitendo. Na nyinyi katika mapuuza yenu mlikuwa mnatakabari na mnafanyia maskara mkiutaja huu wahi kwa sifa mbaya mnapokutana katika tanusi zenu za usiku. Je, hao wenye kupuuza wamekuwa wajinga hata hawakuizingatia Qur'ani wakaijua kwamba hii hakika ni haki au huu wito wa Muhammad kwao umekuwa ni namna mbali kuliko waliokuja nayo mitume wengine kwa kaumu zilizokwisha tangulia walio ambao baba zao waliwawahi au hawamjui mtume wao Muhammad aliyekulia kati yao katika tabia zake tukufu ambazo hazijapata kuwa na uongo na wao hivi sasa wanaukataa wito wake kwa dhulma na husda au wanasema kuwa huyu ni mwenda wazimu hasha huyu hakika akawaletea dini ya haki na wengi wao wanaichukia haki kwani hiyo ni kinyume na matamanio yao na mapenzi yao basi kwa hivyo hawamwamini Ingelikuwa haki inafuata matamanio yao, ufisadi ungelieni ulimwenguni na hawa za nafsi zingelipambana wenyewe kwa wenyewe. Lakini sisi tumwapelekea Qurani ambayo inawakumbusha haki ambayo inapasa wote wajumuike juu yake. Na juu ya hivyo wao wanayapuuza hayo. Na lau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Bali tumewaletea ukumbusho wao, nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Hilo neno haki ni tamko lenye maana kadhaa. Huweza kuwa maana yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa kauli yake mtukufu, ametukuka Mwenyezi Mungu wa haki. Pengine huwa maana yake ni Qurani, kwa mfano, hakika sisi tumekutuma kwa haki na huenda kukusudiwa dini yote yani miongoni mwake ni Qur'ani na Sunna yani hadithi sahihi mfano wa kauli yake nasema imekuja haki na uongo umetoweka na ilivyo dhahiri katika tamko la haki hapa ni kuwa makusudio yake ni ile maana ya kwanza yani Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka na kwa hivyo maana iliyokusudiwa na aya ni lau kuwa mwenendo Mwenyezi Mungu unafuatana na watakavyo na wanaoyapendekeza wakafiri mpango usingelibakia katika hali iliyosimamia shani ya mpango wa mbingu na ardhi na wa viumbe vilivyomo ndani yake. Lakini Mwenyezi Mungu mwenye hikma kuu na uwezo wa kutenda na ujuzi wake ulioenea kwa viumbe vyake na hikma yake ikadhamini kwa mpango madhubuti na Qur'ani kusema kwa uwazi ya kwamba mbingu zina viumbe anatuelekeza tufahamu kwanza kwa kuamini hayo kwa ujumla ni yakini tuache tafsiri yake mpaka apendavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu kuidhihirisha kwa kuambatana na kauli yake tutawaonyesha ishara zetu angani na katika nafsi zao pili anatuelekeza kwenye utafiti wa kisayansi kama tunaweza kwani kufikiria hakika hii inatutilia nguvu imani yetu na imani ndiyo lengo muhimu katika kuelekea kwetu kwenye shara hizo kwani ewe nabii unawataka ujira kwa huku kufikisha kwako ujumbe hayakuwa hayo kwa kuwa ujira hakika ujira wa mula wako mlezi ni bora zaidi kuliko aliona wao na yeye ndiye mbora wa kutoa na hakika wewe ewe Muhammad Hapana shaka yoyote unawaitia dini ambayo ndiyo njia iliyonyoka yenye kupelekea uokovu. Na hakika hao wasioiamini akhera na aliyoko huko ya pepo au moto wanaiacha njia iliyonyoka inayomhifadhi mpitaji wakaishika njia ya ubabaishi na misukosuko na ufisadi. Na nao tungeliwa rehemu na tukaondolea madhara walioteremkia katika mili yao na ukame katika mali yao na mfano hayo basi hapana shaka yoyote wangelizidi ukafiri na wakaendelea katika maasi na jeuri na sisi kwa hakika tuliwapa adhabu kama kwa kuwaua au kuwaletea njaa na wala hawakumnyenyekea Mola wao mlezi bali waliendelea na jeuri zao na kiburi chao kiasi ya kuondoka tu hiyo adhabu Wanashikilia kupuuza kwao mpaka pale tunapopatiliza kwa adhabu kali ya njaa au mauaji hapa duniani huwa tena wanababaika na kukata tamaa. Hawaioni njia ya kuvuka.